Ezabuli ya makumi gabiri naina Omkama wekitinwa Ensi eba yomkama nebikagirimbiona Ensi nabona abagituram akagitonda yagisimba amaizi genyanja yagemereza amiga Noa alitemba urushozi rw'omkama Isinoa aliyemerera atakatifu awenene ogwo owengaro zirikwera aina omutima gurungi owo moyo gutatekereza bishuba kandi omukunaira tagira bugobya omkama alimtunga omugisha ruhanga omurokoziwe alimwa obugorogoki ogwabogu nigwo muzarwa gwabantu abamuitanira abaitanira okubona ruwanga wa yakobo kinguka inywe bigi kingurwa inywe bigi ebyakara omkama wekitinwa ataem noa omkama wekitinwa omkama wamani omunyamani omkama omunyamani omundashana kinguka inywe bigi kingurwa inywe bigi ebyakarai omkama wekitinwa ataem noa omkama wekitinwa omukama wa mahe niwe mukama wekitino